Що ж він для нас там віщує? поцікавився шеф. Уявіть собі, ідеї в нього досить оригінальні. Е, наскільки я втямила, він обстоює можливість генетичного моделювання досконалішої людської особистості. Шеф, схмуривши лоба, зажадав уточнень. У якому розумінні досконалішої? Е, в розумінні добрішої, не агресивної, контактнішої, а більш терпимої до інших. Декому з нас це б не завадило, уважно слухаючись, подає голос Петро. І яким же шляхом він пропонує йти до цього свого вдосконалення, проникати в самі гени людські, у їхню структуру? Саме так, з ляком в очах стверджує Ангеліна Микитівна. Втручатися в такі тонкі матерії це бред собачий, абсурд, заняття аморальне, різким тоном визначає свою позицію наш керівник. Експерименти з людськими генами повинні бути заборонені на рівні міжнародних конвенцій. Жерці науки вони свого атома ще як слід не можуть приборкати, а тепер пусти їх ще у наших генах ритися. Способи вдосконалення людської натури, до речі, відомі і без них. Е, шукати їх передовсім треба у площині соціальній, підхоплює думку шефа наш солідний юрист підпускати до таких справ сучасних алхіміків, та ще, може, і з расистським душком, це було просто злочинством. В цей час у ресторані з'являється Лізі, і ми з Петром ще здалеку чуємо її веселе вранішнє «Hello». Від цього дівочого поклику Петро вмить спалахує, навіть вуха зачервонілись а жартунка ніби навмисне ще й виділила його з поміж решти. Монинг Пітер. Сябролець промігся у відповідь щось миркнути. А Ліззі, проходячи побіля нашого столу, злегка ще й торкнулась пальчиками Петрового плеча. Коли вона віддалилася до своєї кампанії, шеф наш з удаваною суворістю глянув на знічено палаючого білоруса. Е, дивне у вас знайомство, товаришу поет, просто пікантне. Е, чи можна дізнатись, як це вам вдається? Літаючий ящір підлив масла вогонь. Пожинаємо плоди надмірної демократії, некритичного ставлення до кап оточення. Сказано було хоч і жартома, одначе з підтекстом. Почуваючи, що треба виручатися бра, звертаюсь до В'ячеслава. А що, власне, сталося? По вашому нічого, маленький грішок. Не усі так думають. І землячок мій глянув на шефа, ждучи підтримки. А дівоча рука на плечі це ніщо? підкинув дзюдо, щоб догодити перекладачеві. Рука на плечі це просто ознака людської взаємоприязні. Несподівано кидає наш бік рятувальне коло юрист. А хіба не до цього якраз прагнуть усі дипломати світу? Я вважаю, що тут не до жартів, наполягав на своєму перекладачі. Не розумію, В'ячеславе, ваших причіпок, осудливо глянула на нього Ангеліна Макетівна. Ну, привіталась іноземка. Виявила ця юна красуня симпатію вашому колезі. А може, наш сябро їй трішечки подобається? Так що ж тут такого? <laughs> Він ось і мені подобається, калі ласка, дарма що такий сором'язливий та знов прийшов недоголений у рудій щитині. Вельми дякую за комплімент, мовив Петро, нарешті оговтавшись від зніченості.